Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa barakatuh. Znači, mi smo rekli da ćemo uz Allahom pomoć družiti sa Tahavijskom akidom, a noćas ćemo govoriti u četiri tačke. Znači, govorit ćemo o četvera. Prvo je, ukratko, o akidi. Drugo je, ukratko, o dijelu koje, s kojim ćemo se družiti, treće o autoru dijela i četvrto uvod samog teksta knjige. Što se tiče prvog dijela Akide, Akida mnogi je nazivaju još i u sulu dine, temelji i principi vjere. Nazivaju je i veliki fikr između ostalog pripisuje se i Hanifi knjiga koju je napisao u Akiri El Fikhu Akbar veliki fik i imam Šafi isto tako i njemu se pripisuje knjiga pod nazivom El Fikhu Akbar veliki fik zbog toga kažu učenjaci znanje o vjeri možemo podijeliti u dvije vrste El Fikhu Akbar veliki fik i El Fikhu Asgar mali fik Al-Fikhul Akbar to je akida i osnove vjere Al-Fiqh asgar to su al-Fiqh u vezi sa propisima znači, koje čovjek primjenjuje u praksi. Al-Asgar, Sagir. Drugo što ukazuje, to je prvo, drugo što ukazuje na važnost i vrijednost akide je što kažu učenjaci da je znanje o akidi u sulub dinu najplemenitija i najčasnija nauka. A samim tim šta je najvažnija. Jer postoji pravilo, kako kažu učenjaci, šerafun ulum bi šerafil malum. Vrijednost znanja mjeri se po vrijednosti onoga što proučava. A nema nikakve sumnje da znanje o Allahu Đelešanu je osnova svih osnova drugih. Treće što ukazuje na važnost tak ideje da je ona neophodna robovima više od bilo koje druge potrebe. jer čovjekov život sastoji se iz dvije komponente. Prva je život duše, druga je život tijela. Ono što hrani tijelo, to je hrana i piće. A ono što hrani dušu, to je ispravno vjerovanje. Ispravna akida. Zato je Allah Đelešanu u Kur'an, koji sadrži ispravno vjerovanje, nazvao ruh. Jedno od imena Kur'ana je ruh. Što znači ruh? Ruh znači duh, duša, život. To znači da nema života za duše bez tu bez te kuranske poruke kuranskog ispravnog vjerovanja. Zato učenjaci kažu koliko god je čovjeku darura darura to znači nužda hrana, piće bez koje tijelo ne može opstaviti ispravno vjerovanje neće od te darure za dušu Jer ona ne može obstati živa i živjeti i preživjeti ako bez, bez toga. četvrti što je što ukazuje na važnost imana imamo to vjerovanja dvije vrste. Opće vjerovanje to je vađib svih. Kako je to opće vjerovanje? Da kažemo vjerujemo u sve što je poslanik rekao. Makar ne znali podrobnosti toga. I to je minimum ispravnog vjerovanja. I druga vrsta je podrobno vjerovanje i ono je farski faje. Znači, farski faje, farz na obavezu svih muslimana, je da mora biti neko ko poznaje među muslimanima te podrobnosti, ali nije obaveza svih. Ne mora svako znati te podrobnosti. Ne moramo sad do svakog muslimana koji dolazi u džamiju tražiti od njega da zna meselu da li su ljudi bolji od meleka ili meleki od ljudi to je akajetsko pitanje ili tako ili razumijete me to ali mora u umetu biti neko ko poznaje te podrobnosti i ostale znači u vezi, u vezi s tim vjerovanjem i to je farkifa međutim kažu učenjaci ako nešto od podrobnosti dođe do čovjeka i ispravno ga razumije postaje far zajedno vjerovati sad recimo čovjek vjeruje u sudnji dan, vjeruje u proživljenje, ali ne zna on da će biti recimo tamo vaganje dijela i da će, da će biti vaga koja će imati dva tasa. Nije slušao te podrobnosti recimo o dva tasa, da će to biti vaga, da će dijela se pretvarati u mater, materije nekakve koje će se moći staviti na tasi i izvagati. Tačno će tvoj namaz biti njegova vrijednost biti predočena tebi u nekakvom obliku, kakav će ta oblik biti, Allah zna samo. Ali tvoje riječi subhanallahi wa bihamdihi imat će svoj, svoj, svoj oblik koji će moći stati na vagu i moći se izvagati koliko vrijedi. Čovjek ne zna, nije znao za to, ali onda čuje to, onda je obavezan vađa. Ako je to znači, ispravno došlo do njega, i ako je ispravno shvatio i razumio. Sljedeće što ukazuje na važnost to ispravnog vjerovanja je kajda je da Allah ne prima ni od koga vjeru bilo kako osim one koju je propisao putem svojih poslanika. Naravno dokaze za to je više, ali je jedan interesantan, a to je dokaz u kojem Allah šanu kaže Subhana rabbike rabbil izzeti amma jesifun wa salamun alel murselin. Alhamdulillahi rabbil alamin. rabbil alamin. To često čujemo od ovih mojzina. Znači, to je ajet u kojem Allah kaže Subhana rabbike rabbil izze amma jesifu. Neka je čist od onoga. Znači, mi kad kažemo Subhan, riječ Subhan znači kad kažemo Subhan Allah, kao da kažemo Allah je čisto bilo kakve manjkavosti. I bilo čega što ne dolikuje Allah Pa mi kad kažemo subha, kad Allah kaže subhana rabbik, znači neka je čist od bilo kakve manjkavosti i nedoličnosti tvoj gospodar, a Rabbul Izze, znači gospodar snage, gospodar pobjede, ponosa. Amma je sifun od onoga što ljudi o njemu govore. Znači šta je ovdje Allah kao da kaže to ja nemam ništa s tim, neka veličanstven i uzvišen od, od onoga što ljudi o njemu govore. Vaselamun alel mursari. A neka je selam na poslanike. Kažu učinjaci to što je rekao da je čisto ljudskog govora, a poselamio poslanike, znači da se ne prihvata o njemu nikakav govor osim onaj od poslanika. Sura Safat na kraju suri tamo Mislim, nismo navodili, ali ovaj dokaz ovako ponavlja se, često čujemo, interesantan da hmm. Ova kajda možemo govoriti na, na široko, ali nećemo, nije nam to cilj, samo saš. O kitabu, druga tačka, s kojim ćemo se družiti. Navećemo samo dva citata koji je navela Ulema o važnosti ovog čitaba pa ćemo nanesti govor Subkije Subki, rahmahullah, to je jedan alim šafijskog mezeva es Subki S-B-K-I ima jedno dijelo zove se Mu'idu Nijam, Mu'idu Nikam e u tom dijelu oni govori ovako pa kaže Džumhur al-Medahib al-Arba al-Haq yuqirrune aqidat al-imam al-Tahavi التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول većina učenjaka sva četiri mezheba koji su na istini znači većina učenjaka sva četiri mezheba na koje mezhebe misli hanefijski, šafijski, malikijski, habelijski koji su na istini potvrđuju vjerovanje odnosno knjigu o vjerovanju koju je napisao imam Tahavi koja je prihvaćena od strane uleme prijašnjih generacija, prvih generacija Selefa i kasnih generacija Haleda. Znači, ovo svjedočanstvo Subkija šta nam govori? O ispravnosti i prihvaćenosti šta? Ove. Kaže Ahmed Šakir, Ahmed Šakir inače čovjek koji je živio, znači, krajem 19. početku 20. vijeka u Egiptu, veliki muhaddis, i on je bio jedan od prvih ljudi koji je radio recenziju ove knjige kao vid pripreme za štampu i tako dalje. Pa kaže on فما إن شرعت في قراءته والتحقق منه حتى وجدت بين يدي كتابا يندر أن يؤلف مثله kaže samo što sam počeo iščitavati ovu knjigu i provjeravati njene tekstove vidio sam pred sobom knjigu koja koja se rijetko napiše znači samo što sam počeo da drugim riječima samo što je počeo da priprema knjigu osjetio da je to knjiga veoma rijetka Naravno, on kad je ovo radio, nije mislio samo na tahavijsku akidu, nego je na njen komentar ko, kojem, po kojem mi u principu ćemo i raditi u osnovi jedanići. Znači, dovoljno je ovo dvoje da znamo o vrijednosti knjige i šta su učenjaci rekli, a to što ima mnoštvo komentara i što je rašireno njeno proučavanje po džamijama i po islamskim ustanovama širom svijeta, dovoljno govori o njenoj značini prihvaćenosti. Treće, o autor. Preda je upoznati se s autorom, pa napišite ime. Ime mu je Ahmed, ime oca Muhammed, nadimak mu je Ebu Džafer, poznat kao Tahavi, se zove Nisbe. Znači, Tahavi, šta je Tahavi? Tahavi znači jedno mjestašce blizu Egipta. Iz Egipta znači. Isto ako kad kažemo sad, recimo, Denis, sin tog i tog, iz Zence. E tako ti je ovo. Znači, Ahmed ibn Muhammed, et Tahavi. rođenje rođen je 239. hijđarske godine od malena je tražio znanje i preselio se čak u Egipat da bi slušao u lemu tog vremena koja se nalazila tu nakon toga je naravno išao ovaj i po drugim mjestima što je bio običaj tada učenjaka i učenika da su tražili znanje u drugim mjestima imalo je mnogo učitelja šehova neki navode brojku čak više od tri stotine njih njegova posebna karakteristika bila je da je pratio svakog učenjaka koji bi dolazio u Egipat sve oko njegovog boravka u Egiptu. Znači u to vrijeme Ulema je dolazila i prolazila i naravno da kad najde neki alim na kroz nekom mjestu čuje se za njega. Došao je i on je imao običaj svakog tog učenjaka pratiti tokom njegovog boravka u Egiptu i uzimati naravno znanje od njega. Šta su rekli učenjaci o njemu? rekli su da je bio fika feb fiqih fika znači pouzdan znači u svojoj vjeri ono što prenosi thebt znači da je bio pouzdan u prenošenju onoga znači u pamćenju bio je fiqih veliki poznavalac fikha a akil bio je od ljudi koji su bili izrazito inteligentni kaže ovaj ovdje autor Lemio Halif Mihle nije iza sebe ostavio nikoga sličnog njemu Ibn Kesir je o njemu rekao bio je od pouzdanih hafiza hadisa velikana ostave iza sebe brojna dijela naročito u hadisu a ima ih i u fiku preselio je četvrtak najveći s prva mjeseca Zulukijade u Egiptu 321. hijđarske godine To je to. Autor. Imamo četvrtu tačku uvodu knjigu. Pište tekst knjige, učite, morate naučiti. I na arapskom i na bosanskom. Bismillahirrahmanirrahim. S imenom Allaha milostivog, samilosti. الحمد لله رب العالمين هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين Hvala neka Allah, gospodar svjetova. Ovo je pojašnjenje akide ehlu sunneta i džemata po mezhebu učenjaka fikha ovog milleta Ebu Hanife Nu'mana ibn Thabita Kufija Ehlu sunneta i džemata po mezhebu učenjaka fikha ovog milleta Ebu Hanife Noamana ibn Thabita al-Kufija i Ebu Jusufa Jakuba ibn Ibrahima al-Sarije i Ebu Abdullaha Muhammeda ibn Hasana Šajbanija neka je Allah zadovoljan sa svima njima i spomen njihovog vjerovanja u osnovama vjere i onoga čime urobuju gospodaru svjetova čime obožavaju gospodara gospodara svjetova بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة فقهاء الملة هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين من أصول الدين وما يعتقدون يعتقدون من أصول الدين من أصول الدين ويدينون به رب العالمين Jel u redu? E sad, to ćete morati nući sad komentar ovog dijela. Iz ovog komentara bitno nam je sljedeće. Prvo, spominje se pojam ehlu sunnet i džemat ko su oni drugo spominju se tri učenjaka fikha ovog ummeta ili milleta to su Ebu Hanife, Ebu Jusuf i Muhammed ibn Hasan Šeibani ko su oni njihove znači ukratko biografije spominje se Usulu Din čuli ste za Usulu šta je to Usulu Din Sad ćemo vidjeti šta je. Ti nam se pojmovi spominju i provlače ovdje. Znači imamo dva pojma. Ehl sunnet i džemat se spominje i spominje se Usuluddin i spominju nam se trojica ljudi, tri učenjaka fikha koji nam se često spominju na predavanjima, u knjigama i tako dalje. Pa kaže on ovde hada bejan, hada vikru bejan aqidati ehli sunneti wal džemat. Spominje nam se ehli sunnet šta? I džemat ko su oni? Ehlu sunnet i Ehl, ajmo prvo da, da definišemo riječi pa će nam biti jasnije što. Šta znači riječ ehlon? Ehlon ima puno značenja. Ehl znači i porodica. Ehl znači i biti kvalifikovan za nešto. Ehl znači biti pripadnik nečega. Pa šta znači ovdje? Ehlon. Ehlu sunne znači oni koji se pridržavaju i pripisuju sunnetu i džematu. Šta je sunnet? Ehlu sunne ovdje riječ sunnet ima opš, opštije značenje od onoga koji se spominje u fikhu. Ovdje je sunnet u kontekstu sa Kur'anom, kad se kaže Kur'an i sunnet, znači cjelokupna poslanikova uputa. Cjelokupna poslanikova uputa. Čak kad se u tom kontekstu, kao što je ovaj spomene Ehlu sunnet, ulazi tu i Kur'an. je to. Zašto? Ko je donio Kur'an? Poslanik sam se Ko je slijedio Kur'an najdosljednije? Što znači kad kažeš Ehlu sunnet, sljedbenik sunneta razumijeva to u prvom redu i sljedbenike Kur'ana. Razumijete to? Znači, ehlu sunnet, znači, oni su oni koji slijede šta sunnet kao uputu cijelokupnu u što ulazi cijeli islam vol džema i džemat kakav džemat, šta džemat zajednice muslimana uopšteno koji su se udružili na sunnetu. I zbog toga kažu učenjaci nećete naći kod sledbenika sunneta da se razilaze na stotinu nekakvih sekti. Kod šija imaš džaferije, imaš jezidije, imaš isnašerije, imaš stotine nekakve. Kod motezila, kod ovih, kod onih imaš maturidije, žarije, ono, a kod ehlu sunneta nema. Samo ehlu sunnetu džemati gotovo. Znači, jeste li sad skontali što znači Eluzumar? Dobro. Znači, sad nama, ovaj, šta hoće Tahavi da kaže? Da pojašnjava akidu tih Eluzumeta i džemata, sudbenika sudbeta i džemata. Pa da vidimo što je. To je znači prvi pojam koji nam se šta spomeni. Koji je drugi pojam? Tri učenjaka. Šta nam je prvi rekao Ebu Hanife, fukaha ul millet kaže ovde Ebu Hanife to nije ime to je nadimak, je li tako ili nije? punija njegovo ime je Numan njegovo ime je An-Nu'man ime oca Thabit ime oca šta? Thabit, kod nas Thabit mjesto rođenja i življenja Kufa rođen je 80. hidžetske godine što znači veoma rano ili s naše strane gledišta veoma ovaj, blizu poslanika sa sebe susreo se sa grupom ashaba. Što znači da je šta? Tabin. Evo kaže Hatib al-Baghdadi, koji je inače najpoznatiji hroničar i istoričar Bagdada, samim tim i tih dijelova Iraka, da je susreo se sa Enesom i Malikom, kaže dalje bio je učen pobožan skroman praktikovao je što je znao bio je veoma bogobojazan i klonio se, sum, klonio se sumnjivih stvari bio je skrušen stalno ponizan Allahom umro je 150. hiđenske godine. Koliko je to on da živio? 80, 150, 70 godina. 150. hiđenske godine umro i od zanimljivosti koje je da je te godine rođen imam šafija. Hvala. Znači on je umro u godini u kojoj se imam šafija šta rodio. To je bio ko? Ebu Hanife moj je nadimak, znači. Sljedeći drugi je Ebu Jusuf Jusuf. Ebu Jusuf mu nije ime, to je šta ime mu je Jakub. Ime oca Ibrahim. Rođen je 113. Rođen je 113. godine. učio je kod Ebu Hanife, a i kod drugih. A od njegovih učenika je bio i imam Ahmed. Bio je jedno vrijeme vrhovni kadija i prvi je uveo jedinstvene odore za kadiju. tu je ostao do smrti a umro je 183. hijrijske godine. Kad su ispraćali njegovu dženazu, ljudi su govorili umro je fik. Treći je Mohamed ibn Hasan Ešejbani. nadimak mu je Ebu Abdullah. Prvom ime je Ebu Hanife, je Ebu Jusuf, ovom Ebu Abdullah. Ime mu je Muhammed, ime oca je Hasan. Rođen je 132. hijđarske godine. Učio je kod Ebu Hanife, pa i Malika. Pa čak i Ebu Jusuf bio njegov učitelj. toliko su mu priznavali znanje da je u 20. godini držao halke u džami u Kufu. Gdje su inače bili samo veliki učinjaci. Upitali su jednom imama Ahmeda odakle se izvuko te precizne mesele, te malo teže kaže iz knjiga Muhammeda ibn Hasana Šeibani. Umro je 189. Čak se prenosio da je on jedan od prenosilaca Muvata imama Malika. Inače, Muata i mama Malka premijeni su dvojica Jahja ibn Nahja koji je iz Andalusa i to je onaj poznati rivajet koji je bio u štampar i tako dalje a drugi rivajet je Muhammed ibn Hasan i Šeibanija gdje je on puno toga dodao od Ebu Hanife i ostali fetava i to je rivajet po, po kojem je prevođeno ovo kod nas Ostalo nam je još tarifu Soludin, ali tako nam je? definicija usulu dina, šta je to usulu din koji se puno spominje? Kažu učenjaci, suština i stvarnost usulu dina je vjerovanje u šest imanskih šarta. To je usulu din. Postoje još i drugi nazivi koji su u tokom istorije korišteni za njega. Jedan od naziva je sunnet. Es sunnet znači neki, pogotovo recimo u vreme mama Ahmeda i drugih, dođeš knjiga o Akajdu, nosi nazive sunne. Znači u Suludin. Drugo je Fikhu Lekba, veliki fik. Treće je Akida, četvrto je Usul, pri temelju. Neki nazivaju iman, neki čak nazivaju tevhid, kad kažu e, tevhid, znači u Suludin. To se zavisi od terminologije onoga koji je pisao određeno djelo, što nam ukazuje da je veoma važno poznavati terminologiju koju koji je koristio autor nekog djela i slično.